nkano mango eh, meto samitebutsi akaba ari waza kumfasha mu buhinga bw'ibyo medali niyo nkunije ngiye kuremesha kino kiganiro uno munsi tukagaruka ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru hano mu gihugu uko bwifashe turi kumwe n'icegera cy'urongo esense akaba mbere ari we anakivugira niyo niyo kwizigirwa eme divine sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba murakoze cyane rwose meda mwumvise rero mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu umwanya tuza kubaha umwanya imbere y'ibibazo kumbure tuza kubanza kubaza umutumire wacu rero reka tudatebye eme eh, divine muri cegera cy'urongo esense mbere mukanavugira sense ndabona ufite n'amadosiye menshi uno munsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi bwifashe gute Eh, mugize neza cyane ibyo biramaze iminsi byibonekeza kandi ibyo biri mu byo tujejwe nk'abagenzura ukwimenyesha ibimenyesha amakuru bikora bujya kugarirwa cyangwa guhabwa agasopo ntiba bifise intumbero yugushobora gusubiza inyuma umwuga ahubwo biba bifise intumbero yo kuwukomeza mugabo uhagaze neza ku mategeko awugenga kuko murabizi ko kumenyesha amakuru hariho ibisabwa ukwiye kubuzi rero nibaza no guhurumbira naho hariho n'abajamwo bataramenya by’ukuri icyo bakwiye gukora ni muri ico gihe rero urwego sense ruca ruza rukabakebura bati hubwo muraraba ibi ntibigenda gutya ibi bigenda gutya warenza akarimbi ko tuba dufitaniye n'amasezerano burya ntawe uhano uba adafitaniye amasezerano mhm. ko tuba dufitaniye n'amasezerano tubabeka warenze iri tegeko wakoze ibitari bikwiye gukorwa muri icyo gihe hagaca ingingo nibaza yuko icyo sinomenya icyo wafatiyeho ubwira uvuge ngo hariho ibikurikirwa ko cyane cyangwa ibidakurikirwa ko cyane ariko jewe nzi ni uko byose turabiraba ibikorera ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi byose tubiraba kumwe mm-hmm. rero akanya ntigwanye ukumbure mwebwe mwifuza kubaza uno turi umutumire turi kumwe nawe ni niyo kwizigirwa ya divine akaba ari cegera cy'urongoye sense akongera mbere akanavugira buhinga bumenyi nk'uko mubizi biramaze igihe mhm. turetse ko binagwiriye nabyo bikora kandi ugaca usanga ariho amakuru y'uwo iyo batanze usanga agenda mu mwanya muto nk'uko mhm. bavuga ati ni ingurukana nyine bumenyi agenda nk'ayaguruka ni ukuvuga yuko kenshi twe muri sense ibyo uko itegeko ryahahora twe baraza bakatumenyesha ko bariko barakora hama tugasigara dukurikirana ibyo bakoze muri ico gihe turaraba tuti ibyo bakoze birahuye n'amategeko canke ntibihuye n'amategeko mm. ariko mvuze ngo gukurikirana gushobora kuvugwa te” murashobora kuyugarira muri ubu buryo murashobora kuyugururira muri ibyo hariho amategeko atari bwasobanuke neza hariho n'utuntu twari tukibuze kugira bishobore gukurikiranwa nk'uko amaradiyo akurikiranwa byarabonetse none ubu hariho itegeko ngira mwana bimenye hariho ibyagiye byiyongera ko nibaza ko mu minsi iza dufite itegeko hafi canke ryamaze gusohoka umuntu azonaza akabibasigurira bose uko bigenda bikurikirana kuko ivyo bibazo benshi barabifise ayo mategeko atandukaniye n'ayagenga ibindi binyamakuru Oya kubera nkabo urazi kugira bakoresha ubuhinga bwa internet niko nuvuga mhm. hari igihe ucu usanga aho biyandikishije nubwo bavuga turamufatiye ibihano bitokoroha kugira bishore byose kuja mu ngiro rero muri ico gihe mu mategeko tuzomenya tuti wafatishije wagiye ku kwiyandikisha ngaha hama uri gukorana na sense amategeko nayo urumva n'ubwo tuba dufise nico abo bandi babaha ubwo buhinga tuvuge ngo hamwe ba tuvuge aba hébergeur tuvuge niko noshobora kubivuga mu kinyamazuru bashobora kuba naho nyine hari ico tuzovugana kugira bibandanye bigenda neza mm-hmm. ego turaho nyene kugira mufatire ibihano bena ivyo binyamakuru bigenda gute nubwo wumva itegeko rita ridatomoye neza cyane ataraboneka itegeko ngenzura tuvuge duti aba n'aba a bafatiwe n'ibi n'ibi ibihano n'ibi n'ibi okay ndeka umugabo nashaka kugira kimwe tubanze tucumve ntibibuza ko tubafatira ibihano bivana n'ico bakoze ngira ahubwo murabizi nk'ikinyemesha makuru twaye twafatiye ibihano ukirongora kubw'ivyo yari yanditse ico yuko iyo habonye ikintu cyangwa mwumvise ikintu kikabatera amadidani cyangwa mukumva hari aho bibabaje barafise uburenganzira bwo kwitwara bakaza mu rwego sense bakavuga bati ibintu ibi byaratubabaje ibi byagenze bwiza tutwaraturaba yuko ibyo vy’ukuri ari ibintu bifashe. aho nyine amategeko avuga iki aho nyine amategeko avuga yuko barafata ingingo nka zijya z'ayandi kandi nashaka kubabwira yuko mu makaye yabo mu bintu tuba twarasezeraniye naho nyine bose biguma ari bya bindi kuko ikosa riguma ari ryayo hari igihe ashobora kuvuga inkuru itatohojwe neza ntayivuge nk'uko ku isanganiro mu bivuga akayandika ku buhinga ngurukanabumenyi uyisoma iguma ari ya nkuru atayitohoje neza atashoboye gukoresha ubuhinga bw'umenyeshamakuru ibihano biguma ari bya bindi ashobora guhagarikwa icyo amakuru kirashobora guhagarikwa canke bakabakebura canke bakabahagarika iby'akaringo gatoyi canke bya bindi burundu wakwa uburenganzira bwo gukora amategeko avuga yuko ari nk'uwagisomye icyo umuntu aba yanditse uyapana uwagisomye uwacanditse kuko sinovuga ngo bamenye ngo abarundi bagisomye tuvuge ari nka mirongo itanu ntitumenya n'ababisomye keretse k'akantu kerekana abagenda babisoma mugabo novuga ngo ikosa rifata uwacanditse mhm. naho caciye yitwariwe nande dufate ku karoro nko akaroro kawe ushaka no gufatira ko ugenda kagusigurire neza akariko kose akariko kose dufatire nkakigihe turiko turadondora mugo tuko turabacene cyane kumuga hmm. wotegerejwe gukorwa ego tuvuge nk'unye witwariye wewe nyene medal ukitarirwa nk'ikinyamakuru tuvuge citwa naka hmm. kikorera ku buhinga ngurukana bumenyi banditse ibintu bitari vyo ku muntu wowe uzi uko ibintu byagenze ncaye ku nkuru wowe wowe ufise n'ibyemeza wewe wenyine waranatohoje cyangwa utoba wanatohoje mhm. akaca yivuga uko idakwiye kuvugwa akaca yivuga itana tohojwe neza cyane rwose aho nase kududurira ukavuga mhm. uti kuri ibi wowe witwaye rero nka medali ukavuga uti iki inye jewe ndakizi bimeze uku n'uku mugabo muri nkuru bashize ku rubuga siko imeze muri ico gihe urwego sense rurafise aho bavyigira bakaca bagenda bati uwitwaye yavuze ibi iki um, kimenyesha makuru naco ico cashize ku rubuga ruvuga ibi ukuri kuri hehe kuri kumaze kuboneka bacavuga bati ikosa ryakozwe nande umuntu akaca ahanwa kuko nabo waramutumye ko kamubaza uti ikintu arimo arakibonye mwarabonye ibi ahubwo ati twarabibonye kandi twarabigize inama kandi twarabyemeranije yuko twoyitanga iyo nkuru imeze uko nyene imeze muri ico gihe urumva yuko ataragakosa kabiyatse ahubwo n'ikintu bakoreye hamwe bagavuga ati turagishikiriza ukunyene mhm. Nibutse bariko baradukurikirana ku kiganiro ari karadiridimba karadiridimba nakana kati wabo mwebwe barundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu mutumire nicegera curongo isense akongera akaba mbere n'umuvugizi wa sense ni niyo kwizigirwa Aime Divine turi kumwe hano muri studio tukaba turiko tunongagiza ibijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru reka tugaruke hano muri studio muri iki gihe eh, ariko harigishwa ibijyanye n'ibwirizwa shingiro ah, niko haboneka ibyumviro bitandukanye ariko ugasanga n'ukuntu biriko biratangwa biratandukanye umumenyesha makuru ategeza kwifata gute neza cyane muri kino gihe turi ko turegereza ibihe by'amatora turetse n'ibi by'ibwirizwa shingiro mhm. hariho n'ayandi mirongo ibiri na mirongo ibiri nibaza yuko ingendo y'umumenyeshamakuru ari ingendo isanzwe imenyerewe kuko atabwa mbere tuba dutoye ariko icyo twashaka kubibutsa ni uko bore kwirinda guhengama mugabo ukuntu yishikiriza iraguma ari ya nkuru mugabo ntije gu ndavuga nko kwatsa umuriro rero muri icyo gihe cy'amatora cyangwa muri icyo gihe haba hariho harakorwa ibikorwa nk'ibi bikomeye mu buzima bw'igihugu ni ukwiyubara ukuntu mutanga amakuru kandi amakuru mukayatanga afise isoko y'ukuri bimwe na bimwe mvuga uti iyi nkuru ndayizi nayitohoje by'ukuri apana bya bindi usanga hari abantu bikitse inyuma yanyu bakiyita amenyesha amakuru ariko usanga ahubwo n'abanyepolitike kuruta abanyepolitike tuzi ubwo sense ko ibihano no muri muri iyi minsi twavuga yuko bikaze cyane umumenyeshamakuru ntazohava atinya gukora inkuru uko yategetswe kuyikora mu muntu ntumbero atinya ibihano mwotanga oya nta na gatoya murabizi neza yuko ubwigenge n'icyo twahereye ko mhm. kandi iyo ubwo bwigenge hariho gushikiriza inkuru no kurondera inkuru uko bishobora kose ucyo kabukizi yuko ahantu uvuga uti aha iyi nkuru yohava imbangamira cyangwa iki hariho ukuntu inkuru yitohoza ukavuga uti inkuru ya juku nta kuvuga ngo hari ibihano sense izobafatira oya hariho ibisabwa hariho ibigendwa mu gihe utangiye inkuru irigisha hari ikija kungura si inkuru isambura ugasanga n'umuntu ariko yabikurikira abisanze hagati aratahura iyo muri ko muratwara ibintu canke akumva n'icigwa mwashaka gutanga muri ayo makuru yanyu mhm. rero kumbure nawe ushobora kuba ufise akabazo canke ushobora kunganira umutumire turi kumwe hano muri studio telefone zikaba zuguruye gatandatu ubusa 183 amajencina 33 tandatu na rimwe ubusa na na gatatu biri 183 amajencina 33 ntawe uzi icyo yazize mugabo iyo kenshi umuntu hagandaguwe umumenyeshamakuru donke abantu ibyo bashobora kwishyiramo mu kimwe hariho abishyiramo ko yoba yazitse umwuga wiwe none icyo gihe icyo gihe cnc yo cnc yoba yakoze iki kugira ngo batohoze urupfu rwiwe byoba bigeze hehe mhm. hanyuma ikibazo kigira gatatu jewe nomubaza umutumire Eh, mutumire yewe eh, naho ntari mu burundi ndagerageza gukurikirana eh, politiki yo mu burundi hmm. ah, nagomba ndababaze ku bijyanye na radiyo televiziyo mu burundi kenshi iyo muri ko murerekana ibibera mu gihugu murakunda gutanga umwanya munini muri ko murerekana nk'ibintu nkuru nziza aba yarimbuye ugereranyije nk'akarorero uh, nk'aba abantu bo muri opozisiyo mbega kuri radiyo televiziyo babaha umwanya na gute ko nabo bataboneka ku rubuga kugira ngo berekane eh, ukuntu igihugu kiba kiriko kiragenda nko mu minsi heze warabonye ko Eh, harabaye ukwaka abasoda agatogwasa kandi nawe murazi ko ari kegera cya kabiri cy'utwara um, inama nshingamateka nawe ibiba bimushikiye abantu baba bakeneye kubimenya n'ibindi n'ibindi byinshi byagiye birashika esike none igaruka rya radiyo erupeya uburyo barigetse muri cnc babifashe nk'ibintu bisanzwe ko ataco bibatwaye ayandi maradiyo azobandanya akora canke bimeze gute hanyuma icyo nohereza ko eh, nkumbure ndaza kugaruka kugira ngo sintware umwanya abandi eh, ni ikintu kijyanye n'iryo bwirizwa shingiro numvise n'umunyeshamakuru yagera bihagarara ko cyane hariho hariho hariho novuga sinovuga ngo n'umuriro cyangwa umwotsi mugabo hari akantu kariko karurumba cyane ku kintu kijyanye n'abazotora oya n'abazotora ego mhm. none ko tugiye turakurikirana ku ma interview yagiye arashyikirizwa ku ba ku bategetsi bakomakomeye muri cndd bamwe bamwe bavugira ku mugaragaro ati bene gihugu mwebo ngaha mu rumonge cyangwa bene gihugu ngaha ibujumbura ati ni hageze gutora muze mutore ego mhm. ariko kaza wumva atani mu segondo haciye ngo hari umuntu wanyu wo muri eh, FNL eh, ayoboka gato ngo afatiwe hariya ayi ngo ngo azira ngo kwa nuko ngo yiginga ariko arigisha ngo abantu ngo oya naho nyene nako kantu azira ugasanga nk'akantu kuguruye mu telefone bakamusangana atazi niyo kaje kava mumbura ari ubundi muntu akamurungikiye ariko uwundi akabivugira ku mugaragaro mm. none ubwo bw'igihe bwo kumenyesha amakuru ngaho mu Burundi nubwo abategetsi bamwe ukacinyiza abato bato wewe yocinyishura gute murakoze urakoze cyane Zenon Ndayisenga muri Afrika y'Epfo reka tugaruke hano muri studio ibibazo bishika kuri bitanu numvise yuko kandi nabonye yuko na divine yabyanditse reka tutangure kukambira yego murakoze cyane nashaka gushimira uyu munyagihugu zeno ari muri afurika y'epfo ahereje gushikiriza ibibazo bishika kuri bitanu ndaja kuvyishura byose icya mbere yavuze ati kera barasomerwa ni ukuvuga umuntu agashikirizwa nk'ikibanza yoba arimwo mhm. agaheza akamenya ko yamenye canke azosubiramwo icyo cya mbere nashaka kuvuga yuko uburundi ikibanza cy'uburundi muri kino gihe mu byerekeye ubwigenge bw'abamenyeshamakuru ngira nawe nyine afatiye muri afurika y'epfo agashaka kurabira no ku by'uburundi arabona ko burundi buza imbere ibyo hakaba ariho byinshi bikurikizwa ibyo je ndavuga ndavye yuko abamenyeshamakuru makuru badahohoterwa ndabe yuko abamenyesha makuru iyo barondera inkuru bazironka ndafatiye yuko abamenyesha makuru bataha kandi bagafatwa nk'abandi bantu mu gihugu kuko umwuga bakora ari umwuga w'inkoramutima mu buzima bw'igihugu ivyo rero ndavuga yuko mu Burundi turi mu vya mbere nimba twoshaka kubitondeka ariko ikibanza nyamukuru kuko twe muri sense tutarakora urutonde ngo dutondeke Burundi dukurikije ibindi bihugu sino muha ikibanza gishitse hama ku kibazo ca kabiri yavuze umujournaliste wo muri Bonesha yagandaguwe ariko yanabivuze neza cane hariho iyo umuntu apfuye atacavuze canke utashoye kuyaga nawe basigara bagira amatohoza kandi ngira n'igihe yo kivuga bogira amatohoza bakaraba yuko nimba ari ku telefone ko atoba bari bamufatiye gonko canke toba ari ko baramuraba igitsure mm. ko inkuru yoba ariyo yavuze iyo umuntu imenyesha makuru apfuye hari gihe bavuga ko yishwe yishwe kuko yari ko arongo yari ko ararangura umwuga wiwe ariko rero kuri umenyesha makuru ico nshaka kuvuga ku ma dossier makuru hariho uyu uwo muri bonesha nubwo atamutubwiye izina nibaza yuko ntanakekeranya kandi nk'uko twabivuze igihe giheze igihe twaheruka ngaha nuko ayo madosiye yose ari mu butungane kandi iyo yamaze kujya mu butungane urwego seni sanchero rufise rukibivuga ko atari ukurindira imanza zigashikirizwa zigasomwa ku kigira gatatu yavuze ku vyerekeye radiyo nkuru y'igihugu rtnb na televiziyo yuko ibikorwa by’umukuru w'igihugu bifata umwanya muremure cyane kuruta muri opozisiyo nk'uko ngirabizi ni uko navuga ngo ubu unye nimba abona ko ibikorwa by'umukuru w'igihugu bifata umwanya muremure ngirayo naraba n'ibyo akora ibyo ari byo ntibaba bari kubarerekana bimwe kandi ndibaza yuko mu makuru akomakomeye nk'uko yavuze ibyo umukuru w'igihugu aba yakuze nibaza yuko atankuru no muri afurika y'epfo cyangwa ku isi yose muhanda bibona n'ubu muri amerika niyo yanditse mesaje irafata umwanya bakayivuga ko nibaza rero ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo dufise umukuru w'igihugu akora ibikorwa byinshi bitandukanye nk'iby'uwo dufise akora nibaza yuko atakibi kihari ariko hari akantu yavuze ati ngira n'abandi batavuga rumwe ni ukubaha akanya ngira nuko amasaha mwamwe adakunda kubikurikirana je mpora ndabiraba barabaha akanya mugabo burya ntiwoshiraho inkuru guhaye inkuru bivana n'ibikorwa bariko barakora babivuze bati ni ibikorwa byabaye batumiye byose je muranda bibona bica ku radio na televiziyo nkuru y'igihugu yagarutse ku bijanye n'umugambwe ku butegetsi ngo urahabwa umwanya munini kuruta yindi migambwe eh, nibaza ikintu cyo nashaka kwibutsa nuko ngaha anyavuze ngo umugambwe uri ku butegetsi ngo urahabwa umwanya munini je navuze yuko ntiriwe ndanavugira ngo RTNB ariko ndavye vyikora nuko amakuru aba yabaye nko ku itariki tuvuge 13 no kuvuga barayerekana mugabo rero sinumva yuko nimba iyo migambwe ndataco yakoze ntibakunda ko mubushobora kwerekana ivyahise kandi bariko barerekana ivy'uwo munsi rero nibaza yuko go twovuga tuti uwo mugambwe uriko urakora ibikorwa vyinshi kandi gushika umunota ntaho ndumva imigambwe yidoga ngo ntiyaronsa akaryo ko kuboneka canke ko gushikiriza ivyabo bariko barakora kandi uko nibaza yuko namwege murabizi nk'umenyesha makuru ngaho yo muwatumiye murabaronka iyo hagize igikenerwa cose murakironka rero nibaza ivyo kututuhagarara ngo niko ari ku butege ahubwo tu turateye akamu n'abandi bahaguruke bakore kugira nabo banyagihugu bandi bari hanze bashobore kurema babone ibikorwa bashaka baba bariko barakora biteza imbere igihugu yavuze nkundagaruka ku cumu kuri igihugu ngo ngo ngo yari kwararima ngo iyo bari kubarimbura nibaza yuko nta kibi na kimwe kiriho kiretse ko arakarero keza bari kubarerekana abandi banyaguko kurima no kwimbura gusohora amaboko abanyagihugu abarundi bagashobora gukora ubwo ntiyashatse kuvuga ari radiyo y'igihugu kumbure kivuga ibihayagiza kuko muri ico gihe urerekana amakuru hari ivyo wisunga mu kwerekana amakuru rero ico sinoshobora kucemeza mvuge ngo RTNB ngo iriko irerekana amakuru gusa y'umukuru w'igihugu canke y'umugambwe uri ku butegetsi oya hariho n'abandi migambwe mpora mbona iyo yakoze berekana ivyo yakoze ama kandi ikindi naco nta uraza ngo aratubwira muri sense ntoba nibeshe cyane ngo ndabyibwire ngo atubwire ati turafise ikibazo turakora ibikorwa tukabatumira bakanaza ntibabicisheko nta n'umwe araza yidoga canke ngo aze adushikire icyo kibazo kijanye n’ibyo mhm. ikibazo kigira gatatu eh, kane ikigira kane ikibazo kigira kane yavuze ko RPA yari ifise abanywanyi bayo bayikunda none ubu sense biri kurakora icyo girishoye kugurugwa kimwe nashaka kumenyesha yuko nuko burya amaradiyo yose agira abanywanyi kandi burya abantu bakira ibihari bajya abanywanyi eh, ba RPA bakiyagihe n'ubu barafise andi maradiyo bakurikira babandanya bumviriza abenegihugu baba bari ngaha rero nako ndavuga ivyerekeye iradiyo RPA mu guhagarikwa kwayo mwarabizi ukuntu byagenze twarabishikirije ngaha anyi ku maradiyo igihe cose hama hariho itegeko ryubahirizwa iyo ryahonyanzwe hakahafatwa ingingo n'ubu rero kuri ico cerekeye rpa ni ukuntu yugawe n'ukuntu inzokurugurwa ni ibintu bitomoye cyane rwose kandi namwe murabitahura nawe nyine rero nashaka kubimwibutsa twebwe igihe twafata ingingo yo kuyugara hariho itegeko rivuga yuko yiradiye imaze amezi atatu idasamirana ica yakwa uruhusha rwo gukorera ku butaka bw'uburundi iyo rero ayo mezi atatu yarayarengeje mbese yaranarenze cyane gose ku gihugu umuntu yari gushobora no kwibaza ati mbese icyo gihe sense yari irihe mugabo nuko twanabongeye n'ikindi hiringo kuko twari tuzi yuko hariho idosiye yabo mu mu mu butungane muri icyo gihe rero twebwe twararindiriye hama urwego rurafata ingingo muri icyo gihe ntibaheza amadosiye yabo bari mu butungane bagasubira bakaza kuko mu itegeko biremewe bakavuga bati baraza bagasaba gushasha nibaza bagasaba gushasha bahejeje ibyo mu butungane urwego sense zose ruvyige ko yemererwa canke biratenyenya mugabo muri gushika kuno munota sinogiye ico ndabivuze ko kubera amadosiye yabo aracari mu butungane mhm. ikibazo cya nyuma y'icyo cya gatanu yabagije ikibazo cya gatanu yavuze ibyerekeye ibwizwa shingiro abazotora oya canke ego ubwigenge nibaza yuko tutako turavuga ubwigenge bwamenyesha amakuru mhm. gushika uyu munota ntaho ndacumva icyo kibazo cyuko ngo ego oya numvise avuga ivyabene gihugu ku ma bafashwe canke abigisha ariko je ni kwiyumvira yuko tutotwarira hejuru haracariho iminsi kandi natwe niho turi turi ko turabyumviriza nta kaducika ni ukuvuga mu gihe two kuva tuti hari umenyesha amakuru yoba yari ko arashikiriza inkuru akayishikiriza uko ariko ha uko yari imeze ugasanga abantu bamumereye nabi muri icyo gihe tuzohaguruka tubwiye icyo tubivuze ko mhm. ariko gushika umunota no mu kibazo yavuze nta kibazo na kimwe cy'umenyesha amakuru numvisemwo afise kandi gushika n'uyu munota nejo nta raporo twigeze turonka bamenyesha amakuru yoba yagize ikibazo cyo kubera ngo ego canke oya abazotora yego n'abazotora oya gushika umunota ko atakiraboneka ntaco nokivuga ko nicaboneka tuzogico dushikirije murakoze cyane hama telefone zikaba zuguruye kuri mwebwe mwese mudukurikirana muri hanze y'igihugu umutumire mwamwumvise ni cegera cy'urongo essence akongera akavugira ubwo gwego ni niyo kwizigirwa Eme turi kumwe hano muri studio haraheze igihe hari abamenyeshamakuru bamwe bamwe eh, usanga bariko barimwa inkuru canke abandi bagahabwa gasopo na n'abarojejwe intwaro cyane cyane iyo bariko barakora umwuga wabo muri ko mubikora gute nigiki umenyeshamakuru ashobora kwizira eh, cyo kugwa na sense kiboneka kugira ibyo birangira ubwiza cyane ko zimeda icyo kibazo murabizi ko cari kimaze iminsi ariko cari gikomeye cyane rwose nk'uko numvise bishikiriza abamenyesha amakuru barondera amakuru icyo twarabibabwiye yuko aba inzego zose zirafise abazivugira canke umuntu uwo ari we wese arabizi yuko kumenyesha umumenyesha amakuru kumwishyura ku bibazo iyo bari arakubaza nta kintu na kimwe kibi kirimo ah, njyewe ndibaza ko ni byiza ko medali utumiye nk'umutumire uzoza uramwibutsa ko iki kiganiro kiba kiriko kirafata amajwi kandi umwanya wari wose amajwi tuzoyakenera uko biri kose mhm. ego hama ikindi naco gikurikira medali twagomba kugusaba icyo cambere urumva ko hariho ico cambere warushatse kuvuga sinatomokewe neza e, eh, narishatse kuvuga ko mm -hmm. hariho abatumire kenshi ushobora gutumira ugaca usanga rimwe na rimwe amenga hari igihe biyo ibyo baba bari ko baravuga ko aya majwi bashobora kuyafata kandi bakayashyira ku ntuze ku rubuga ngurukanabumenyi kandi umwanya wari wose dushobora kuyabika kuko mhm. eh, barakagoye hano ikindi nacyo gikurikira mm. hari intuze umutumire ngo gushikaho ntacu yataha kubera wari ubivuze ari je umutumire nari nkeneye kumenya iyo nkebuzo yaturaba jewe kwa ico noba nibagiye navuze uko ntavuze kuko nk'uko turi muri karadiridimba kandi tukaba turi mu by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no kuvuga inkuru yayifoboye neza cyane neza ico banza ugiheze utubwire neza twumve icyo ushatse kuvuga eh. Eh, nk'umuntu ari mu Burundi ari muri Australia Eh, icyo ndashatse mm. kuvuga ni uko hari bene wacu bari bantunze nka ari hariya mu ze yakuye hari ibyo yagiye arabaza ariko urumva ko uko biri kose naho tuzokwakura tuza turavuga ibiki n'ibindi nta muti tuzoronka tuzokwama twarose kumenga ibyo tubaza ntimushobora kubitwira ntibishobora kugenda nk'uko tuba tubibajije ntishobora kuronka inyinshi nk'uko tuba tuzikeneye ariko nawe tugerageza kubatahura bijyanye n'igihe turimo iki ndibaza ko uko biri kose siriyake uhagaze aho we wobaza ikibazo wumve ko kitatorewe inyishu kumbure na zeno ku byo atoba ah, yasobanukiwe neza araza gusubira yakure hamumutumire amwishure neza sinzi wowe tudahendanye tudahendanye mhm. uri umumenyeshamakuru twebwe turi abantu dukunda kumviriza ibiganiro bica ku maradiyo atandukanye mhm. siriba tubwishije ukuri tubwishije tumeneye inda ku rukumu turamaze kubibona aho ushatse kuvuga gute turi kumwe n'icegera cy'urongo esense hano ari kibazo kumbure kugira gitoregwe inyishu nicyo cyamuzanye hano nayo ahandi usanga binataye n'akanovera ukavuga uti ndabajije mugabo ntibajya kumbaze kandi ndazi nka we uri mu mahanga akanya kababana gato muba muzi iyo muri ko murakora nta kuntu wofata akanya kawe n'uburyo bwawe gutelefone mu burundi uzi yuko atacuhakura icyo rero ariko ndibaza ko mu ngendo dukwiye gufata abarundi nuko iyo tubajije kandi ugire kwizera ariko gushikaho werekana ikinyuranye n'ibyo umuntu uba yavuze nubwo jewe noba ntashobora gukora ibikwiriye ariko hariho amategeko dukurikiza icyo naco ngira nimba udafise ikibazo nayo mategeko ari muri kino gihe dukoresha nibaza yuko wogwizera kandi gushika uyu munota ngira ntaco worutunga kuruta kuvuga uti hari ico mutakoze mwari mukwiye gukora nibaza ko gihari acerekane ko ego kandi ego kihari kandi nukuvuga uti ahubwo hakwitega ibidafashe wovuga uti kisico hagenze uko twakubwira tuti iki cakozwe uko twisonzira itegeko ariko ugize ico ushikiriza kirabaho nk'umurundi ijambo canke iciyumviro c'umundi camacakirwa kandi nawe uri umurundi uri hanze nibiba ngaho iwanyu murabizi nawe urabyumva ntibyokunda hano ikindi nacyo ndagomba ndagusaba ubu hari ibitungwa biriko biragwara indwara zitandukanye turasabye muzotumire mu dogiteri aduha umuco turabe ingene twoterera usanga ari ibintu bishoboka ku kubyerekeye izo ndwara zoba ziriko ziragira ivyo bitungwa byoba biriko birafatwa n'izo ndwara urakoze cyane reka tuzoraba tugikorereko amakosa agabanuka ubu rero nashaka kwizeza aho bafise ubwoba kuri icyo kintu yuko bimeze neza cane gose barindiye gusa ko ibyo bihe bishika mm-hmm. icerekeye ikibazo mwemambare camenyesha amakuru bataronka inkuru uko bazifuza canke bagaterwa ego nibaza yuko ico hari inama yigeze kubera igitega ubuvuba vuba ngira hano ukwezi kurahera hariho abarongoye intwaro bahuye n'amenyesha amakuru mhm. barabivugana barabivuze cane rwose bavuga ati twe turarondera inkuru ntimuduhe inkuru canke mukaza mukatugera ko iterabwoba ni ukuvuga igitsure mm-hmm. umuntu akoravye igitsure uri umurundi uribwira ni kuvuga bati ivyonye mwege namwe abarongoye intwaro abari mu ntwaro baravuga bati mwebwe hari amakuru tubaha mushitse mukayavuga ukundi kandi aritwe twayabihereye ivyo rero biratubabaza ni ukuvuga iyo mugarutse irya kabiri ntitubemerera kubera ivyo muba mwarakoze muri kahise n'abamenyesha bakuru bakavuga bati twebwe turazirondera tugateba hari gitatanga uko zimeze kuko twazirondeye mhm. ziciye kure rero mu bisanzwe urazi ko iyi nkuru imaze guca ku bantu batatu bane iratebega atakanovera ugasanga harimo utuntu tumwe tumwe twagiye turavamo ari two tuba tugize inkuru rero nibaza yuko icyo kintu baracumvikanye kandi ingingo zarafashwe barumvikanye bati nimwarondera amakuru tuzoyabashikiriza rero ni bya twamwe tuvuga yuko iyo ugiye mu ntara kanaka tuvuga ari mu rutana canke ari hehe urabimenyesha barongoye intwaro mugabo muri kako mwiza vuga ngo none mu gihe hari amakuru tuba dushaka gukora kuri uwo muntu nyene nabyo nyene hariho ubundi buryo bwo kumekanisha kandi ikindi naco mukaba mufise n'ikibaranga yaho mugiye yico mugiye gukorayo ukuvuga abakoresha banyu bakaba babizi kugira hagize n'utoroherwa mu kazi kuko bose urabizi hari abantu batabitahura byihuse njye nibaza yuko n'ubuntu bahumuriza aramenyesha amakuru mukomeze gukora amakuru mashasha aryosha apana yandi bavana ku bagakora kuri iyi ni ukuvuga ibyo nabyo biva mu kuntu murondera amakuru mukinjira ibwina mu mizi aho nyine hariho nk'abatanga amakuru akaba ari bakubwira ati uravuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi cyangwa ngo ibi navuze iki n'ikiburi eh, simvuze yuko hari ababikora mugabo hari abenshi babikora mu baba bajejwe intwaro hamuta gishize ko ugacuronka bwa butumwa uzusanga ngo kubereka utavuze iki nari navuze iki sense mm. ni giki na cyane cyane yo mugiranya amanama n'abajejwe intwaro mubabwira yuko umumenyesha makuru yigenga ku kazi kiyo bari karakora mbega nanjye nashaka kubaza ngaho mu gihe abarahaye inkuru akarinda babwira ati iki mugishiremo hama ntimugishiremo biba vyavuye kuki mhm. umuntu agiye gutohoza inkuru arigenga ukuntu ayikora si ngombwa avuge eh. ko akantu yavuze wene bivana n'ikintu agiye kurondera umuntu urashobora kumufata mukavugana iminota mirongo itatu mm. kumva havuzemo amasomo ngo na bya bindi ntiyabikuyemo jendigenga umumenyeshamakuru abigenga ukuntu akora inkuru yiwe icyo kirumvikana ariko ndiyumvira ngo n'akantu yoba yavuze k'inkoramutima wewe yumva karega karegakwiye kubamo naho kuba karimo si we avuga ati akura cyangwa kareke ntiyice uwo musigurira igituma bigenze gutyo kuko wewe yavuze abakuru amakuru tuvuge nk'ubu ugenda guhaye no kukibazo nkakubwira nti harimo akantu ko gutahuza kuruta kaca numva wakavanye mu nana kwibukije umva arashobora kwibaza ibyo kandi bumenye yuko turi ko turagerageza kubafasha gutahura akamaro k'umumenyesha amakuru reka gatonya ku mwanya utujyanye zeno mu masegonda mirongo itatu zeno n'amahoro mm-hmm. bogira rusasuma bakaraba neza yuko abo bantu kabisa bashyizemo ibyo bibanza babikwiye ni ukuvuga hariho ibyo ni ukutare kondisho kenshi bari baratanga akazi bakaraba ati ubu kwijibi ubu kwijibi ubu kwijibi gushyiraho abantu baba babikwiye rero ni byiza Ah, batisunze ngo uyu ngo ava mu mugambwe uyu n'uyu cyangwa ngo ah, ah. barabe entere do la nation entere y'igihugu mhm. hanyuma um, yagize ibintu byo gutinya sinzi ko nkumbure yaba yaretse ko aka kanya tuba turohose tuwe murambabarira ndi mu gihugu dufite firidomu mufise cyangwa mudafise mugabo ndababwira ikiba kiri ku mutima si ndabatuka mugabo ndababwira ikiba kiri ku mutima numvise ko umutumire yameze nk'uwo nawe nyine nk'ushabura kuko eh, muraba tube turi ino hanze ntidushobora kubaza nk'abari mu burundi kuko turafise firidomu akabazo rero nagomba ngaruke ko ni akabazo kajyanye Eh, n'umwanya eh, baha baha umukuru w'igihugu cyangwa umugambi uri ku butegetsi kuri kuri rtnb mhm. yavuze ngo ngo ibikorwa by'umukuru w'igihugu ngo iyo ngo ari byinshi ngo nawe ngo afate umwanya mwinshi ku iradiyo ngo hanyuma ngo iyindi migambwe dufate nk'iyi ya fnr prowasa kandi na karorero keza aba ariko arakora nta kuntu umuntu iyo binyegeza ncanda navuga nti n'abo mu yindi migambwe ari abatavuga rumwe na leta iyo batumye ko rtnb cyangwa bakavuga hari ibikorwa biri ko birakorwa baragenda koko ngira nturi mu gihugu nk'uko wabivuze ntiwo bimenya ariko genda kubwire nk'uraba rtnb ibyo biganiro biraca ku by'iyindi migambwe sinovuga ngo ngo biciye ko gutya ariko nakubwiye iyo habaye igikorwa baratuma ko barazerekana mm-hmm. ndabumva ariko ikintu hari hari twahagaze ko n'ikintu kijyanye na ekiribure no mm. esike umwanya umugambwe uri ku butegetsi cyangwa umukuru w'igihugu amara niwo n'abandi baba bamara naho batubabanganya basi ati uyu nyumba yakoresheje suwasani kurusa uyu nawe bamuhe na karani kurusa erega n'ikindi ku kintu kijyanye na ekilibure mhm. mm. sinumva vrema aho binotomokirwa yuko ku bandi nabo bari satisfe mhm. aho urumva icyo bazobivuge bazobivuge ariko gushika ubu notaje nabivuze ntashatse gukwegwa nashatse kuvuga inkuru ukwiriye abo bandi amakuru bafise amakuru bashikiriza bafise ibyo bakoze iminsi yose barayerekana mugabo ntiduce tuvuga ngo duce tureka rero ngo ko bataronse ibyo berekana bifata nk'isaha ngo ce tureka nk'isaha oya nawe ivyo warize communication kandi urazi kugira balance équilibre mu ico gihe yuko inkuru uko bayibonye nk'umumenyesha makuru hari igihe bashobora kuvuga ku kibazo coba kiriko kiragaragara muri kino kigafata umwanya muniniya kintu nagushimiye ko watwitabye kandi ni byiza mugabo ukuntu ibibazo hari ahantu wagira amagambo nzokwamuka sinzi ko ari ubwoba mugabo sinanezerewe donc nuko igira ekiribure niho n'abantu bazobizigira nabajya abantu bo muri opposition ntuzi uko bitogenda mu misiza hari gihe mm. bazogaruka ugasanga nabo nibo bari mu kiriya kindi kibanza nkuko mm. rero mm. Siriake yabivuze ati aya majwi tuba turiko turakoresha hazogera igihe azokongera akagaruka mm-hmm. iyo mm-hmm. rero namwe muba muriko muraduhimiki bamushiramwo ikiribre mukavuga ati bose barahamagawe ku ruhande runuru nuru yaba na bariya bana bariya kwiradiye n'iyi n'iyi mwebwe nk'ubu nk'akarorero tuvuye ku isanganiro isanganiro niyo yonyene igerageza kuvuga ati abari hanze namwe turazi ko namwe mwagiye kurondera kandi ibyo muri ko murarondera turazi yuko bigaruka bikubaka igihugu mm. eh? urumva muri icyo gihe isanganiro iraduha umurongo none nk'akarorero mm. ni iyihe ni nguvu mwaba muri ko murakoresha kugira ngo buri eh, radiyo televiziyo y'Igihugu nayo dushobora kuza turayibona turi kure abantu bitabagoye cyane n'ayandi maradiyo menshi ashoboka mu bankuraje kugira ngo abantu bari hanze nabo bararonka icyoze ntibishobora kubanezera mu gihe twishobora kuyikonsantara tuyetse ko yavuze ko yahunze muri ko tumaze iminsi ko turatera akamo abarundi bene wacu bahunze ko botahuka bakaza mu gihugu tukubaka igihugu twese hamwe burya aravuze ikintu ciza nubwo uri mu mahanga ugumura umunyamahanga ntuburi wanyu kandi koko turabizi igihugu cacu n'igihugu ciza hariho vyinshi umuntu akumbura canke agira yoshaka gutaha nk'ubwo bwenge abo baciye ubwenge abo bantu umuntu wese ntaburica amarira igihugu afise umutima wo kugikunda rero ivyo nibaza ko botahuka ariko nkashaka kumubwira yuko ndabiye no muri Afurika y'Epfo amakuru bahodora tuyaraba amakuru bashikiriza kandi dushake dufatire no muri Amerika biba biriko biraba ntitwoshobora kuvuga ngo equilibre ngo canke hama hariho equilibre kandi nijya nyene ni ukuvuga yuko rero ico nibaza yuko ari bimwe abantu bafatirako ariko koko atari ikibazo gikomeye nababwiye twebwe turabahamagariye bose kugira ibikorwa kandi batume ko abamenyesha makuru baze babivuga ibyo bariko barakora rero ico nibaza yuko ari uburenganzira bw'umunyagihugu w'umurundi kubisaba ati baze baraducishirizako rero mu majambo make n'ivyo nshaka kumubwira yuko kandi nongera nkuko bavutse ngo amajwi aragaruka babe bagerageza bumvica umuntu yavuze bagerageze dugume ku murongo umwe nkuko twari tuko tubavuga ivyekeye ubwigenge bw'umumenyesha amakuru tugume kubwo bwigenge bw'umumenyesha amakuru n'ivyo bitagenda neza babigarukane mugabo batagerageje kurengera kuca umuntu aba yavuze biba vyiza cyane rwose turi turangiza kino kiganiro cyacu mm. ikibazo ni bagije nabonye ukoze no uh, yaciye uh, yakura kumurengira mm. mwa mwanditse bimwe bimwe sinzi ko mwagisubira mm. ko gatonya kugira turangize icyerekeye ndagisubiyemo kandi icyerekeye abamenyesha amakuru iyo basabye inkuru ugasanga ntibazi yose cyangwa ugasanga bararavye igitsure babateye ubwoba ico mu ncamake nk'uko umwanya wawe bivuze bikora arengana nashaka kukigarukako ntera kamo n'abo bantu bose iyo umenyesha amakuru akubajije amakuru nta kintu na kimwe kibi kiba kibayemo kiretse ko ariko aragufasha nawe wewe muri ako kazi uri kurakora kandi namwe abamenyesha mukunda batera akamo yuko iyo mubajije inkuru mumenye ukuntu namwe muri buzikore mu buhinga bwanyu ariko ntimuzitesha agaciro canke akanovera ico umuntu aba yatanze ko inkuru aba yiteze yuko ivyo ari ariko azokumvamwo icyo yashatse gushikiriza kandi ntiyumve ari kinyuranye nkuko vyagiye biraboneka turabizi abarundi turi abantu bazi guhindukiza jambo kandi kaguma ari amamaya amajambo nyene ariko umuntu agenda kwiyumvira hari abakunda kuvuga ngo abantu barumva ngo icyo yashatse kuvuga kuruta icyo yavuze mhm. ariko bumve icyo mwavuze n'icyo mwashatse kuvuga bise mhm. murakoze murakoze cyane eme divine niyo kwizigirwa muri cegera cy'urongoye sensemu mukongera mukavugira mbere n'ubwo rwego reka ngire ko ndabashimira kubona mwitabye buno butumire bwacu mwakoze cyane rwose kudutumira na hanyuma ndazi yuko mutazohengeshanya mukuza nta kibazo na tuzokwama tuzi igihe cyose mudukeneye mm, n'ibihano uko bigiye kugabanuka oya tugiye kubafasha koko umukora umwuga wanyu mworohewe kandi mukurikije amategeko kudufasha guhana canke kubafasha kugira umwe umwuga mu gukore neza yakoze imeto semite butsi ari mu buhinga bw'ivyuma medali niyo nkuru nahindemeshije kino kiganiro reka ndabashimire ndabifuriza kuroraniga hose muherereye naho kuba mungutsa